Madje është me mbrekullueshme. Mbrekullueshme. Me mbrekullu, po është një mbrekulli. S'e ke dëgjuar njeri Po, po, e përdorin shpesh E përdorin këte nga anën tonë Mbrekulli E përdorin dhe ne krone Mbrekulli Ne dhe ne, në shfar, ne krone Ne krone, po O? Mhm Për këtë, s'kisha dëgjuar, po Si është bërë asnjë zakonisht shumë qetë. Si ishte burgu i maceve? Mirë, ë uh, ishin rregulluar gjëra, kështu që. A ishin kushtet më të mira? Ishin më të mira se dikur, kjo është e vërtetë. Ne ju thamë dje miq të dashur që Jerry është arrestuar. Ne u munduam të çonim Ardilin 24 po, orë që të merrte vesh diçka ç'ndodhte, po s'pranoi. Jo. S'ka problem, më mirë që nuk erdhi. Po, në fakt herës tjetër. Të gjenim rrugët tona për Ajo që po mendoja unë është që Jerry në mm, fakt nuk mm. ishte arrestuar. Por siç uh, siç thamë ne dje, por Jerry u infiltrua për të kaluar 24 orë në burgun e madh. Edhe Jerry për qëllime gazetarie. Që ka dalë me një intervistë. Do jua tregoj pas pak. Intervistë e një daci i cili në 96-ën ishte akoma gjallë atëherë, ky është një dac shumë i vjetër. 20 vjeç. Ky ka ngrënë 3 minj. Mhm. Mm Apo jo. E vërtet. Diçka e tillë. Faktikisht kishte ngrënë dhe të katërtin, po shumë vonë ah. e morën vesh këtë. Duke për të lëpir thonjtë ishte. I katërti. Olta. Urdhëro. Çfarë bëhet? Hiç. Mirë, mm. mirë. Nga ora 3. Në 4 e gjysmë. Në 4 e gjysmë. Okej. Okay. Okay. Vjen prap. Po mirë shumë mirë, shansi yt për të parë televizor. Urdhëro. Çfarë bëre? Qetësi. Po çfarë bën njeriu në 4 e gjysmë? Qetësi. Po u çova piva një kafe me thën drejtën. Ai s'merret vesh, nuk kisha pirë kurrë kafe kaq herët. Bëre një kafe, çfarë kafe pive? Po, ti e di, nes kafe. Ah, ne. Ah, okay. Mm. Mm. Nuk pihet. Nëse s'të paguan nes kafe, thuaj një gjë tjetër. Po, Kafe turke, paguajnë ata. Pra. Po edhe ajo gjimane. Po. Flasim me Doanin. Ehm, kështu që je çuar herët. Bravo po, ti. Po. Bravo Olta. Bravo Olta. Unë kisha në plan uh, Olta të flija herët. Si ty. Po s'ia dole bash. Don, po. S'dua të tallem me ty, por uh, Jo, problemi është unë s'e kisha në plan. Oh, po. Interesante. Po. Je pjesë e emisionit. Pashë, uh, faleminderit. Pashë, uh, pashë një film mbrëmë. Pashë një film që duhet ta kisha parë vite më parë. Mm. Çfarë mm. filmi ishte? Me thënë të drejtën. Mm. Gone Baby Gone. Ëh, uh, ah, Gone Baby Gone po. Gone Baby Gone është uh, një film që është i 2007-s, kështu që është i vjetër mm -hmm. në një sens. Edhe pse është film shumë i mirë. Morgan Freeman, Ed Harris, uh, Casey Affleck, regjia është nga Ben Affleck, por ehm um, mbi të gjitha që është e rëndësishme për këtë film është skenari dhe romani ku është ku është bazuar, po. Sepse ky është nga i njëjti autor i atij që ka shkruar Mystic River. E ke parasysh filmin Mystic River. Mystic River. Po. Mm, ta. Uh, Ke parasysh atë? E kemi parasysh po s'e dhe po s'e patën. Nejse ideja është këtu. Ideja është këtu. Ëh. Shëndet Lori. Po, okay, si janë fakt. Mhm, mhm, mhm, Filmi ishte shumë i mirë. Ishte shumë i mirë, por ishte është i vështirë për të parë. Është i vështirë, është i vështirë. Po. Kur kalon ora 12. Duhet ta shohësh më herët. E ka shkruar uh, Dennis Lehane këtë roman. Këtë roman. Ëh. Mm -hmm. Ky shkruan libra policesk etj etj, por ideja është e zhdukjes së një vajze. Ëh. Mm. 4 vjeçare. Prandaj është kjo është baby që mm -hmm. është gone. Dhe dhe e, ë? Edhe që e kërkojnë këta prindër. E kërkojnë, e kërkojnë, jo, e kërkojnë dy detektiv privat. Një djalë dhe një vajzë që janë çift, njëri me tjetrin. Dhe gjithë petët e byrekut që hapen ishte shumë i prekshëm. Me, me të drejtë, ishte mm. shumë prekës, ishte shumë film i mirë. Shëndet. Shëndet Olta. Shëndet pa. Po në në 2007-ën që ka dalë ky dhe në 2008-ën është folur shumë sidomos në Boston për shkak se ndodha atje, mm. e kuptoni është është ngjarje janë brenda në qytet. Unë kisha dëgjuar kaq shumë për këtë dhe s'isha bërë mbarë asnjëherë, sot hë nesër, sot hë nesër. Edhe ikin 8 vjet. Ëh. Dhe dje kur po shikoj, thashë, "Ky duhet të jetë 2014-s." Sa shumë kisha dëgjuar për të. Mm -hmm. Kur shoh pastaj që është 2007, thashë po pse? Pastaj rashë në të, është për shkak se ka qenë popullor atje. Po ishte super film. Ishte në Netflix meqë ra fjala. Super film, kështu që duhet parë. Qenke kënaqur. Ishte shumë i mirë. Ishte ishte prekës, po të mos jesh prind e shikon më kollaj. Aha. Se kur uh, është ajo drama e Pra kanë shanse këto të tre ta po. shohin. Shumë mirë ta shohësh kur s'je prind, kam përshtypjen, është pak më kollaj ta shikosh. Mm, mm, mm. Se e përjeton pak më kështu, pak më rënd. Po gjithsesi, Morgan Freeman është gjithashtu në film. Mhm. Morgan Freeman i keq. I keq në këtë rast. I keq në këtë rast. Po se e dhash pak. E del i keq vetëm në fund filmit kur hapen letrat, domethënë, po. E kështu. Kështu që po filluam nga ora 10, e, e vum filmin në orën 10. Ja tani e pastaj e vum filmin në orën 10. Filmi shkoi deri në 12, pastaj vura ca video në YouTube. Mm -hmm. Po shikoja Ice Cube-in, pastaj Dr. Dre, Still oh. Ah. D.R.E., nuk e di oh. se pse. Oh. Po ishin ishin kështu, ishin My Search. Ishte My Search. Pas filmit. E ke parasysh mm -hmm. pas filmit, pra pas filmit se Nuk di do të shikoja lajmet edhe politikë shqiptare. Jo, mirë bëra se doja të shkëputesha nga ky realitet dhe YouTube-i në televizor. Ta ofron. Po, ruan, super. ruan ato gjërat që ti ke që ke kontrolluar në të kaluarën. Today is going to be a good day. Thotë Ice Cube. Mhm. Kështu që kam qenë larg këtij realiteti Olta. Mirë ke bërë. Nuk di ç'ka ngjarë, nuk di kush ka folur. Asun. Asu. I bëra një një një një zapping, një zapping, siç thonë modernët, një zapping ose një kontroll të stacioneve. Një kontroll të stacioneve, siç thonë të të moçmit. Pashë mm. që ishte Edi dhe Kelly në në jo në makinë me dy timonë, po Edi Rama dhe Kel Demi domethënë. Ah, okay. Në si programin. Po. Ishin Edi dhe Kelly atje duke hedhur dhe pritur. Pashë ishte Ylli Manjani Po e hoqa shumë shpejt e s'e mbaj mend se ku e pashë dhe ë uh, mm. Pastaj kur kur uh, kur mbaroi filmi, mm -hmm. kur mbaroi Ice Cube, kur mbaroi edhe Still D.R.E., e gjithë ato, mm, ato, mm, ato makina që ulen dhe ngrihen te ajo video, mm -hmm. e kthej te televizori prapë, nëse këto ishin në Youtube, e ke parasysh. Dhe shikoj që opinioni vazhdon. Oh. Ora është 12 e gjysmë e natës. Mhm. Dhe ja ku janë. Ishte një maratonë. Po çfarë kishin? Kishin Po çfarë ishte te Opinioni sonte? Ishte ishte kryetari i bashkisë. Mos më pyet se nuk e kam parë. Ah, Eri. Shumë pak e po. pashë dhe unë. Eri për ty. Ëm, mhm. ishte Eri Po, Lali Eri, Lali Eri. Ishte Eri me Eduard Zaloshnjën, Sazan Gurin e me shokë të tjerë. Ëh, edhe nja dy të tjerë, po, se nuk i vura re këta. Këta s'dilnin aq shpesh në atë moment. E vërtetë. Kështu që këta pashë. Po besoj se e gozhduan, ëh. Po ishte ishte ky more, ishte mm. shoku ynë Alfred Lela. Çfarë bënte ky? Bënte bënte si stuntman i Fevziut. Kur ka hedhje domethënë hidhet Fredi, ngaqë janë të dy njësoj, njësoj nga flokët. Edhe kështu. Ëm ehm, Këtë s'mund ta them, e kam parasysh. Do ta them unë me vete, se s'mund t'i tregoj të gjitha këtu tash. Duhet parë, ka dalë ndonjë zgjidhje apo jo se Duhet të dalë ndonjë zgjidhje. Po po. Ka shumë. 3. Goca doni një zgjidhje? Jo, faleminderit. Okej, okay, qëndroni të lidhur. Okej, okay, shihemi sot në opinion pra. Nuk se këto goca s'më bindën fare Ofroj zgjidhje Mos duhet që të bëj këtë Provoj Gëzë Kjo është për qejfin tuaj. Po si fillim për qejfin e Blendit. Se ju duam shumë. Çuna dhe goca, mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. My Chemical Romance e para. Ora është 7:14 minuta. Ky është momenti për të kënduar. Jepi. Ora është në 7:19 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një fillim muaji sa më të mbarë. S'ka faj njeri se ngatërrohet ky fillimi i muajit me fillimin e javës. Fillim po, po, po. muaj, fillim muaj. Është vërtet. Filloi marsi. Po shikoj atje mm. që parashikimi afatgjat i motit është Skandaloz fare. Në terma të shiut. Ëh. Mm. Mm -hmm. Do të ketë 2 ditë kohë të mirë, pastaj shi prap. 2 ditë kohë të mirë. Do rregullohet prap. Pra. Olta. Olta do të thotë po më shumë. Po të po, po. del ajër. Kujdes. Vëri vëri një pullë atje, kujdes. Mm, mm, mm, Atëherë, ky është momenti më i dashur për t'u frymëzuar me Jerin e pastaj për të mësuar nga Olta se cili do të jetë Moti i ditës së sotme, unë jam gati ta dëgjoj, jepini goca. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Leonardo da Vinci dhe është kjo. Leo. Mhm. Mm Një ditë e shpenzuar mirë sjell gjumë të lumtur. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Një ditë e shpenzuar mirë, sjell gjumë të lumtur. Ku ja bëste më? Prandaj paskam fjetur mirë dje unë. Me sa duket po. Po pra, Sa e paskam shpenzuar ditën. Çfarë bëre dje? Bëre ndonjë shpenzim të mirë dje. Të ditës e kam fjalën se kështu. Po takova takova njerëz të mirë. Fund muaj nuk bën shpenzime të tjera po. Shpenzime të tjera. Mm. Çik më nga. Kë takove? Kë takove? Më duket të blendi. Është tërhequr nga bota ti Olta. Po bra. Oh. Okej, mirë Olta. Takon um, njerëz ende. Nuk ka gjë, detajet e jetës tënde nuk janë vërtet interesante, unë them sa për efekt kështu. Po le të vazhdojmë tani, mos i mërzisim dëgjuesit me parashikimin e motit miq të dashur për ditën e sotme. Jepi Olta. Shumë mund të gjallë. Lori, Altin, mos e vrit më. Jepi Olta. 9 gradë është në këto momente, 18 është maksimalja për sot dhe 40% janë shanset për shi dhe shiu parashikohet të fillojë diku nga ora 5-6 mbasdite. 5-6 mbasdite shoqe dhe shokë. Çuna dhe goca, zonja dhe zotërinj. Por duke thënë që të mërkurën do jetë një mot i mirë, me pak vranësira dhe diell mm -hmm. dhe të enjte, të premte, të shtunë, të diel, të hënë, të martë. Shi. Lori dëgjove nesër mot i mirë. Po. Me pak vranësira Lori. Lori. Bëjmë gati plaçkat. Pse qesh? Edhe do them tash, do jetë timbri i zërit, do jetë më i hollë apo jo? Absolutisht. Ura. Po. Do të kesh shumë gomerë që pëllasin aty. Është vetëm një protestë ku s'do merrni pjesë. Siç janë protestat nga larg? Ke parasysh zhurmën e turmave? Mhm. Ti kalon në një rrugë tjetër për shembull, po dëgjohet që atje tek bulevardi ka Zi. Çfarë do kërkoni? Çfarë do kërkoni në protestë Olta? Çfarë çfarë kërkon ti këtë 8 mars që është duke ardhur? Çfarë duhet të ndryshojë? Ë. Mm. Ty burri s'të rre. Jo, pra jo. Ty Atë po mendoj edhe unë. Ç'të kërkoj? Në punë nuk të rrajnë. Ëm. Eh, po them, po them. Ë, po mendon mirë. Në karrierë nuk të pengon njeri. Besoj që nuk është vetëm punë fizike. Të të dhunë mendore, a kupton? Të të pengojnë, ta përfshin të gjitha Olta. Dhuna mendore lejohet e para, nuk është krim. Dhuna mendore, mendoj, po dhuna mendore është kredo që shiko nëse ke në kodin penal që thotë dhunë mendore, atëherë unë heq dorë nga dhuna mendore. Po. Në rast se s'ka, mendoj pak. Eh, okay. Pastaj, shiko, është është si puna e muskujve. Kishte ishte një video interesante në fakt që e shpjegonte këtë çështjen e muskujve. Muskujt që të rriten, e të forcohen, e të shtohen, po themi, mm -hmm. duhet që përditë të abuzohen pak. Domethënë stërvitja krijon ë uh, si si këputje të vogla në në fibrat po them muskulare, se mund mos jetë indet muskulare. Mm -hmm. Janë si grisje, të vockla të vockla. Dhe në momentin që ndodhin këto grisje të vockla të vockla, këto janë nga peshat që ti ngre, ta mm -hmm. ushtrimet. Atëherë, ë uh, trupi prodhon një hormon i cili është si si muratorë të vegjël. Ata vijnë tani dhe gjithë këto vrima, imagjinojeni sikur është është çarë një mur domethënë, uh mhm. -huh. çarje të vogla, po. vijnë dhe i mbulojnë. Dhe dhe prodhimi i këtyre bën që muskujt të forcohen, të rriten, pra është okay. abuzimi. Mm. Me to është janë grisjet e vockla, mikrogrisje. Ato që shkaktojnë pastaj rritjen, forcimin e këtyre muskujve dhe kthimin e tyre në akoma më të mëdhenj e më të shëndetshëm. Mm -hmm. Në të njëjtën formë, në emisionin tonë, unë të ngacmoj dhe ti je forcuar Je po, po. shkathtësuar. Ke, ke fituar imunitet. Ke fituar imunitet. Ti je në nivel me Jerin tani. Pothuajse. Uh, është Edhe ti je si botë xhunglës Ol. Pas ke hequr ta me motor që pas motor. Ajo që nuk të vret, Olta, të forcon më të ah. fortë. Dhe unë nuk di njeri që të ketë vdekur nga dhuna mendore. Jo, jo. Tani. Jo, jo. Një ditë tani, çelik. Thank you. Se ka njerëz pa sens humori, a do apo s'do ta sqarojmë? Ka ka njerëz pa sens humori, të cilët duhet të themi ju nuk duhet ta dëgjoni. Se po. Jeni të përjashtuar. Jo, jeni shumë të përjashtuar. Por fatmirësisht, shumica që na rrethon është me sens humori. Ka shkruar një fan një letër. Do ta lexojmë çik më vonë. Është një hartim shumë i gjatë. A ju lutem lexojeni në emision, po s'mund ta lexojmë kaq të gjatë. E lexojmë pak më vonë, të lutem, të lutem. Shumë i fantaksor. Edhe meqë ra fjala është grua. Ehm, um, okay. Mos është zënjush. Nuk e di, nuk e di. Kur ta lexoj. Okej. Okay. Ehm, um, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Se 8 marsi po afron zonja dhe zotërinj. Do të ketë një protestë grash. Mos më bëni të them, nuk e di se çfarë thon. Unë e dëgjoj vetëm shumë, më vjen shumë. Okej. Okay. Ehm, um, pyetja është kjo. Është kërkuar është kërkuar tamam e këtë e kapa nga lajmi dje. Mhm. Lirimi me të cilin kërk me cilën kërkesë unë bie dakord, është kërkuar lirimi nga burgu i kësaj vajze. Mhm. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Sigma do të këndojë Stay tani në klubin e mëngjesit, Club FM në 104, mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Oh, një sekond, fal, fal, se kam uh, kam një shok që vazhdon uh, vazhdon për qejfin e tij. Kjo është Sigma, po? Po. Okej. Okay. Ah. Se zakonisht në Kiev në këtë kohë, temperaturat janë akoma në zero. Mm. I dashur doktor. Kështu që le të hedhim uh, anagramën e le të shohim se ç'ngjet. Anagrama në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi. Hello. Hello. Ku ishin protesta? Mbani mend. Dy vjet më parë u bë nami në Kiev. Apo vajtën tre, nuk dhe vajtën tre vjet që dhe po thuaj. T-O-S-I-K-J-E-V. Tosi, Kiev. Tosi Kiev 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Dërgoni ore mesazhet tuaja Dërgoni Për një kontroll të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Faleminderit. Edhe një herë më fal. Për një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan. Çfarë thotë, mi? Ëh. Se ta ta thajë. Sot meqë ishim te doktori, po, për një kontroll të plotë nga spitali amerikan. Çeka, ah, çeka. Okej, okej, okej. Nuk dëgjojmë. Kontrollojmë vesh ata. Kanë pasur një revolucionin, revolucionin portokalli. Ta themin aty po. Tamam. Ku opozita mbante shaj, shalle? Mhm. Mm portokalle. Tamam. Kështu që ja po të vë ca shalle portokalle aty. Që të jemi dakord. Tosi Kiev. Tosi Kiev. T O S I K J E V. Kjo është anagrama për ditën e sotme. Merr pak frymë thellë kështu. Ah, okej. E kemi kemi një fitues, miq të dashur, kemi një fitues. Okej, s'ka gjë. Fituese. Më fal, një fituese po sigurisht. Është Enkelejda ka thënë Nazime Visha. Nazmie Visha. Nazmie Visha. Okej, e saktë. Nazime, ë, si tha? Nazime? Nazime tha. Fiton dy bileta për në Cineplex 707 i mbaron numri. Në fakt është Nazime. Po. Po Nazmie thonë këta. Po s'është Nazmie, pra është Nazime. Po ku e di unë? Nazime, po. Ne kemi thënë kaq herë Nazime, Nazime. Po, tashi papritur seç na bëhet Nazmia. Po ndoshta kështu e dinë këta. Po mirë ti mund të zgjidhësh atë që e di saktë. Asnjë nuk e di saktë. Le të vijë ta shoh. Nazmie i thoni ju, ha? Të gjithë Nazmie. Ju i thoni Nazmie, unë i them Nazime. Bravo ti. Po Nazime e ka, po. Ku ka kartën e identitetit? Kam ca të këtë Nazime. Po Nazime, po Nazime, pra, Nazime, Nazime, po, gjithsesi shkruaj disa. Po në fakt edhe herën e parë ishte truri im që foli. Po pra, sepse jam mësuar me atë. Po se kaq e ke trurin atë. Sa e kam Olti? Kaq. Kaq. Kaq. Ti nuk ka hapur krap. Kaq. Po se kaq e ke trurin. Nuk ta nxë televizori. Nuk jam elefant Altin. Në fakt Lori duhet të bëjë një lëvizje të kamerës, majtas djathtas ta shikojmë të plotë trurin tënd. Fillon truri këtu te Aldini, e mbaron te Lori. Kaq është kjo hapësira trunore. Faleminderit. Po, e zgjate dorën Aldin? Kujdes se ka petë në Blendi. Brenda, je brenda në trurin e Oltit. Je në trurin e po. Blendit këtu Aldin. Ka ardhur deri këtu te ne Oltës. Fal, po unë kam edhe këtu për. Ja ku e keni. Në faqen 6 për shembull te Gazeta Shqip. Mhm. Që mos thoni pastaj Thotë Nazime ose Nazmie. Nazime. Aha. Visha. Aman edhe ti tani. Ehm, um, nuk e di se sa e vërtetë është, por thonin që, domethënë ideja është që që kanë kërkuar që të lirohet mm -hmm. Nazime. Edhe unë mendoj që duhet të lirohet. Tani 22 vjeçare. Kjo ka rënë 4 vjet duhet. E ka lënë. Po, e ka bërë, jo, jo, në 2012-ën, në gusht të 2012-s. ka rënë në ka rënë në burg. Atëherë u zhvillua kjo. Mm. Madje ndoshta edhe më përpara më duket, se atëherë u bë gjyqi, po Po nuk e di nëse vrasja kishte ndodhur pikërisht atëherë apo jo. Vajza as moshën s'kishte mbushur për burg. Shumë e vogël ishte. Do të ishte në kështu në shtëpi riedukimi, po. çka janë. Gjithsesi. Ëh Ideja është që që ajo të falet, sepse ajo ka qenë viktima e një abuzimi të jashtëzakonshëm me të, siç ka ndodhur jo pak herë mm -hmm. me femrat shqiptare kur dikush ta vë syrin edhe të të qepet pas, edhe nën kërcënimin e do t'i them prindërve, mm -hmm. a, mhm. do të të vras, a do të vras vllajin, a të gjitha këto horrore, domethënë janë janë dhënë te këta meshkujt që pastaj kanë parë si pronësi dhe në një formë është është vetëmbrojtje. Dhe Nga 10 vjet ajo ka vuajtur pothuajse gjysmën e dënimit, në mos pak më tepër. Kështu që edhe thonë që është Ismail Kadare. ë uh, nismëtar apo ideator. Kjo është e pakonfirmuar. Unë e kam dëgjuar në lajmet, por uh, nuk di të them nëse është e vërtetë apo është thjesht fantazi. Mm -hmm. Por thotë që ka qenë Ismail Kadare që ka, si thua, që ka e ka nisur këtë proces si ide të kërkesës e ka propozuar të një falje mm. po, nga presidenti për Nazimen. Kështu, bravo juve. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. 7:36 minuta është në këtë moment. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Koha do jetë e mirë thotë Olta, të paktën për ditën e sotme. Pyetja është kjo. Gjykata administrative mm. ka hedhur poshtë këtë vendim të bashkisë. Cilin vendim? Po quaj vendim, mm. sepse s'dua ta jap tamam se çfarë është, po. Kuptohet. Gjykata administrative dje me një vendim të sajin ka hedhur poshtë këtë vendim të bashkisë. Okej. Okay. Çfarë bëhet fjalë? Sepse E dëgjova unë një ditë këtë në radio, ja ku është. Kjo është Dua Lipa, po? Mhm. Mm Thonë që ka bërë shqiponjë në një moment. Shenjën e, e flamurit tonë. Ja ta shohim. Le ta shohim me vëmendje. Dua Lipa, Last Dance. Yeah, we might just end up crashing, but I'm ready if it happens with you. Po do ta gjej tamam se ku është, po ka kënduar për David Bowien. Mhm. Ka kënduar këngë të David Bowie, thotë. Super uh, vokal. Të Dua Lipës? Po mo Lori. Mo Lori, si po të duket? Habitur tani. Nëse Lori i habitur është që tani me Duan. Po na pëlqen kjo goca? Edhe knon është e çuditshme. Edhe knon. Edhe knon. pa jo, sepse kënë... E po ndryshojnë gjërat. Se kështu, shikom. Kam përshtypjen unë që njëra nga gjërat është kjo, Lor. ë uh, që jashtë Mm. Se këtu ngatërrohen disa biznese bashkë, e ke parasysh? I kanë të ndara pak bizneset. Po qartë. Do ashtu ti ka ashtu. Ë uh, ka dhe nga këto, ka dhe nga ato, pastaj ka dhe këngëtare. Është vërtet. Mm, mm, mm. Kështu që Kurse këtu janë akoma ti nuk e di ku fillon kënga dhe ku mbaron transaksioni, po. a ku di un se çfarë? Nëse nuk mbaron po nuk do nuk do merremi me këto, nuk do nuk do merremi me këto. Gjithë e dini se çfarë është. Çfarë ndodh? You know what's up. You know what's going on. Ora është tani 7:43 minuta miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin Club TV-s. Unë jam Blendi me Jerin Altinin Oltën dhe Lorin dhe kemi një tjetër fitues. Lidhur me pyetjen e dytë nga aktualiteti që kishim për ditën e sotme dhe kishte të bënte me zhvlerësimin e gjobës. E gjobës pra. Bravo. Ndaj Partisë Demokratike. Ndaj PD-s. Gjobës mm -hmm. për uh, thyerje ë uh, djegje e ku di un se çfarë, domethënë uh, shkatërrime, shkatërrime të një niveli të vogël, po themi, jo jo në një gjë kështu, se ka pasur edhe më Ka pas dhe me antitanqe e gjëra kështu, po kjo ka qenë gjëra të vogla. Gjëra të vogla, tan dritare, xhama, mm. dyer, të shqyera etj etj. Nuk ka nevojë. Po mi çfarë çfarë do të thotë kjo domethënë që këtë mund ta bësh nëse je në kuadrin e se këtu ndodhin ca gjëra. Nuk dua të jap një opinion për këtë se nuk kam. Edhe nëse por çfarë do të thotë kjo që nëse ti e bën këtë gjë politikisht nuk ka problem? Është okay? Se për shembull dalin ca shpifin dhe pastaj thon thon me jo, po flisja në emër të partisë. Unë e di që është shpifje do të thotë. Unë s'është mm. mendimi im. Kështu ka ndodhur, i kanë thënë gjyq ka thënë është mbrojtur, e kanë thënë un kam dal. Jam në detyrë more zotëri thotë, po unë andaj dal për të thënë e për të llapur lloj-lloj gjërash, unë s'mund të mbahem përgjegjës për gjërat që them unë. Ose unë s'mund të mbahem përgjegjës për veprimet që kryej unë kur jam në miting, se jam në miting. A kjo vlen për uh, gjithë llojet e mitingjeve? Qofshin këta të mëngjer apo të djathtë. Ti në qoftë se del, djeg, shkatërron. E pastaj thua që jo, s'ka problem se është miting. Në miting quhet. Shembulli që i jepet shoqërisë është eh, skandaloz. Skandaloz. Në fakt ne jemi përtej asaj, politika në shoqërinë tonë është skandaloze, është eh, katunareske në kuptimin e plotë dhe më të keq të mundshëm të po. fjalës, që s'ka lidhje me tokën dhe bujkun, se e kemi thënë edhe stërthënë. Është provinciale, është idiote, është makute, është hajdute, është kriminale. Politika tani kshu është. Është politika nuk përfaqëson shoqërinë. Njerëzit në rrugë, njeriu mesatar që ti takon në rrugë, është me shumë gjasa, me dinjitet ku e ku më lart se sa politikani mesatar. Ky është një fakt shumë i trishtë për këtë vend. Shumë. E t'i shikojmë për shembull një miting të, po themi, uh, shoqërisë civile, shiko një miting politik. Dhe krahasoji. Krahasoji. Flasin vetë. Le të themi që ai i shoqërisë civile është ai mitingu ku nuk uh, digjen, thyhen, shkatërrohen, përmbysen sende, sulmohen institucione, digjen makina, kryeministrira, ku di unë se çfarë. Kurse mitingjet e partive, partitë e kanë o oh, çfarë zaptimi. Çfarë zgjedhe, çfarë skllavërie. 2016 zonja zotërinj, doja ta thosha, ora është 7:46, viti është 2016. Tosi Kjev është anagrama për ditën e sotme, T O S I K J E V Tosi Kjev Tosi Kjev Rivendosini këto gërma, formoni një fjalë dhe Olta do t'ju kontrollojë nga këmbët te koka. Jo, jo. Na beson të dëshuar, ju kanë dhënë. Falni, mjekët e Oltës. Më falni akoma, mjekët e spitalit amerikan, miqtë e Oltës. E sqarova më në fund. Jo doktor Juxhini. Doktor Juxhini është ginekolog. Por gjithsesi është i gatshëm dhe ai. Po, në rast se keni Në rast se ju keni një jeni e specifikuar për ca simptoma që po. Doktor Juxhini po. i i po. kontrollon. Apo a jemi dakord, a jemi korrekt. Patjetër. Korrekt. Faleminderit, faleminderit. Dëgjo, bëjmë një pyetje të fundit dhe largohemi në klubin e mëngjesit. Shkojmë në një ndërprerje fare fare të shkurtër publicitare. Ë, po, pyetje nga aktualiteti. Atëherë, nga dje, dje është bërë firmosja e marrëveshjes me një kompani angleze që do të bëjnë kontrollin e vlerësimin e universiteteve private mm -hmm. e mhm. publike në vend. Pyetja është si quhet kjo kompani? Ë Okej. Okay. 0-69-20-72-222 Thank you Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 Pak publicitet dhe muzikë Kështu që është vërtet. Uf. Mm, mm, mm. Tosi Kjev është anagrama për juve që doni ta ngatërroni. Nuk është, çfarë the ti? Si cila ishte fjala që dilte ty? Por që dilte vëja tepër? Kositje. Kositje. Herën e parë që e pashë. Kositje vë. Po pra. Ej ti, ja ka vë. Mhm. Ja ka ja. Nuk është kositje. Tosi, Tosi Kjev. Tosi Kjev. T O S I K J E V. Tosi Kje. Madje nuk ka lidhje fare me kositje. E ma si ia fut ka. Fare, po, po fare, fare. Oh my. Po, po, po. O, ta na shpife. Realisht na shpife. Oh my god. Oh. A vërtet është pifa? A më. Nuk dua që të bësh ashtu, lutem. Thashë ishin gjëra që ndodhin të gjithëve. Tash i bëj edhe ti kështu si unë. Vetëm unë po kam kështu në klube? I kërkoj ndjesë zonja zotërinj. Edhe unë juve. Por Olta do ta marrë. Ajo është jashtë kontrollit tim. Është e pashmangshme. Olta do ta marrë vetëm një herë. Nuk e shpëton dot. Au. E pra Olta, s'duhet ta godasësh ashtu tavolinën. Jo me ballë. Shqip t'i kanë dhënë gjithë përgjigjet, s'ka dhënë njeri po, anglisht. Jo. Sa pyk fare, unë i flas kë. Po nuk më ka thënë pra njeri. Mirë bra. Okej. Okay. E mirë, kanë përkthyer, s'ka problem. Po janë uh, dinë anglisht këta edhe përkthejnë në shqip. Yes, yes. Yes, pra yes, dy bileta yes. për në Cineplex i tash Marcelit. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Dy bileta për në Cineplex për ty Marcel. Yes, yes, dy bileta për në Cineplex. Yes, yes, dy bileta për në Cineplex. Ëh, uh, filmat janë të premten janë premierë, miq të dashur, por pak më vonë do t'i tregoj diçka për Cineplexin se kanë nxjerrë një kartë. Oh. Është po po, karta mm -hmm. uh, quhet KFF. KFF. Klubi, ta ta zbulojmë. Jo, jo, ja, nuk e zbulojmë. Zbulojmë pastaj. Klubi familjar i filmit. Faleminderit. Si doni, Pastaj, pastaj do të tregoj pak më detaje çfarë është klubi familjar i filmit, por është me interes. Sidomos për ju që doni të shikoni filma. Gone Baby Gone, është i fundit që pashë unë i 2007. Jam pak mbrapa. Çfarë thotë kjo zot? Filmi i fundit që unë kam parë thashë është i vitit 2007. Gone Baby Gone. Kujdes Olta, ja fol keq. E patë? Lëviz mikrofonin. Jeri mikrofoni, me qira fjala, po ta lëviz unë, po ta dëgjosh këtu. Është goxha i rëndë. Peshon nja një 10 kg. Ose si lëviz mikrofoni. I vajti drejt. Nuk lëviz mikrofoni, jo, po lëviz Olta. Lëviz Olta, mos lëviz më pra. Bëhu objekt i qëndrueshëm Olta. Tani duhet të ikim. Çka Jeri? Çfarë objekt i qëndrueshëm është? A mund të më mësosh Jeri se si qëndron ashtu? Po. Duhet të rrish në këmbë. Fillimisht. Duhet të kemi këmbë. Duhet ta kesh eh, peshën para Olta. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 miq të dashur. Më fal Lori. Do të rrah, do të rrah. Tetë e nëntë minuta në këto momente në klubin e mëngjesit Në Club FM në 104 Unë jam Blendi këtu me Jerin Mirëmëngjes Altinin në orë të në në Lorin Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Lori Tararararara Tariririririm Ja ku jemi tani në orën e dytë Miq të dashur Tosi Kiev është anagrama për sot dhe përgjigja e saktë vjen nga Edmondi dhe Bravo. ka thënë sovjetik. Bravo. Sovjetik. Bravo. 695 i mbaron numri dhe fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Kujdes, mos u pengo ta. Mos u pengo. Kujdes. Tosi Kiev, ti sikur flet me taka. Po po po. Jo, çfarë kam veshur sot? Okej, bravo Edmondit. Kontrolli i plotë mjekësor në spitalin amerikan për ty. Më duket se kam unë nevojë për një kontroll. Ja më ja. Marshall. Jo, ti si kokërr e mollës. Po bre. Nëpër uh, këto librat e Jack Londonit, mm -hmm. Jules Verne-it, e ke parasysh? Mbaj mend këtë ari i tymosur. Lexoja këto librat kur ishim më të vegjël. Këta librat me aventura, me udhëtime, me kështu. Ë doja të zgjë. Doja që të isha pjesë edhe unë e ekspeditës. Më merrni dhe mua, më merrni dhe mua. Janë në zona të thella Olta. Po. Edhe kanibaleske. Kemi një zë të përgjumur për ditën e sotme. Dje ishte Monika Kryemadhi mezi u gjet. Po, shumë e vështirë ishte. Ashtu. Kështu që kujdes për sot, le të shikojmë nëse Altini e ka përsëri atë dorën apo e ka liruar pak. E dëgjojmë. Mendoj që nga konteksti do të gjendet se me kontekst është personazh shumë i njohur. Okej, okay, le ta dëgjojmë në kontekst. Më vjen mirë që ka një qytetari aktive për këto çështje. Por, siç ju thashë, nuk jeni të informuar sa ç'duhet dhe nuk i keni ndjekur këto çështje hap pas hapi dhe nuk ju falet për cilësinë inteligjente që keni. Au! Ej, unë kam një ide, por nuk e di emrin. Dhe se nuk ju falet. Sa gjatë që foli. Të lidheni, shumë gjatë foli. Të lidheni tani dhe ta qepni. Se nuk ju falet. Gojën. Wow. S'e mora vesh. Unë kam përshtypjen që e kam dëgjuar. Ti e ke dëgjuar? Po, por nuk ia mbaj mend emrin. E paske dëgjuar ë. Është dikush uh, që e ke dëgjuar atë shprehjen t'u harroftë emri. Se s'patëm shansin as t'ia mësojmë. Për më tepër. E mm. dëgjojmë edhe një herë. Kush mund të jetë mëva? Uh, më vjen mirë që ka një qytetari aktive për këto çështje. Deri këtu është e kënaqur. Por siç ju thashë, nuk jeni të informuar sa ç'duhet dhe nuk i keni ndjekur këto çështje hap pas hapi. Dhe nuk ju falet për cilësinë inteligjente që keni. Ëh, fjalia e parë në fakt është për të mbuluar këto të dyja. Po, po, po. Një sekondë të ajo. T'i ngre një herë para se po. t'i bie? Po. Që t'i bie mirë. Po ashtu i bie më mirë, ah, prandaj. Është më vjen shumë mirë. Ta, ta. S'ju falet. Jeni çuna shumë të mirë. Komplet maskarenj. Mm. Nuk e unë kam ide, kam dëgjuar, nuk e kam dëgjuar këtë. Kush janë këta injorantët? Për kë? Po, po. Kush janë këta? Këta maskarenj, këta të poshtrit. Që guxojnë flasin të pa informuar, pa i ndjekur hap pas hapi. Edhe do të thënë është Zonjë, grua, nuk e di. Se është grua. Mesazhet e para kanë filluar për Elian Tanini. Jo. Madje edhe për Sazan Gurin e di. Jo. Shiko, as juve nuk ju falet. Se po ta kishin ndjekur hap pas hapi më informuar. Do e dinin se kush ishte. Që jeni të pa informuar. Unë s'e kam idenë se kush është. Vjen keq. Nuk është as Albana Vokshi dhe as Viola Spiro, siç më keni thënë. Po Viola Spiro. Po Viola Spiro në kontekst, pse do fliste Viola Spiro? Me ca fjalë Ditë mbarë edhe ty sot As e kam idenë më të vogël se kush mund të jetë? Nëse kam ndonjë fitues Ensolta, në lidhje me aktualitetin, a kemi ndonjë për të dhenë? Jo, po? Jo? Mm. Mm. Liroje Olta hape. Jo. Ah. Atëhere. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe vijojmë programin me të tjera në klubin e mëngjesit. Tetë e 15 minuta miq të dashur në këto çaste. Dje tek uh, programi Stop. Mm -hmm. Ka patur një hetim, po e quajmë. Mm. Sa i mirë Genti atje dhe është zbuluar që për të marrë një certifikatë në konsullatën shqiptare në Milano duhet ta paguash sekserin kaq kaq euro. Okej. Okay. Sa kushton pra, që ta dinë njerëzit, kjo është si thua informacion që japim, nëse ju duhet një certifikatë lindjeje, martesore, nga Shqipëria, por jeni në Milano, sa duhet ta paguani sekserin? Ëh, uh, sipas emisionit Stop. 069 20 70 222. Duam shumën e saktë, se Po e saktë ishte, po. rrumbullakuar mirë madje. Po. E duam të saktë që dalin për të gjithë, se secili ka pjesën. Nuk është se e merr një njeri, e kupton? Mm. Okej. Okay. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me të tjera. Ju përshëndesim fort nga Club FM 100.4. Është me ne edhe Mikaela Mustën. Mirëmëngjesi Mikaela. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Është kënaqësi edhe për ne që të kemi këtu. Uh, Mikaela është pjesë e një nisme. Ë uh, Unë jam shpresë. Unë jam shpresë quhet nisma, por ti je pjesë e një qendre e quhet Qendra Kulturore Horizonte të Reja. Edhe Unë jam shpresë organizon sot ose në në kuadër të nismës Unë jam shpresë organizohet sot në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit një Koncert, gala, një koncert i madh gala që quhet Simfonia e Jetës. Na trego pak për uh, gjithën këtë. Po, Çfarë do ndodhë dhe pse bëhet? Simfonia e Jetës ku performuesit uh, kryesorë të ftuarit tanë kryesorë do jenë Alban Skënderaj, Aurela Gaçe, Marsela Çibukaj, do ketë uh, artistë të tjerë, Ardita dhe Armela Tusha, Ana Kaçinari do jetë aty, po, Erina mm, Balla, mm, mm. Në prezantimin e Valbona Selimllarit do Aha. jetë një event për të gjithë ato që kanë arritur të marrin bileta. Me nivelin e bukurisë paskeni mbajtur lart domethënë. Po, po. I keni zgjedhur, i keni zgjedhur me sy apo për zë? Se në këtë rast i bie të dyja bashkë. Të po. dyja bashkë edhe ato ishin në, në këtë rast ambasadorë të vullnetit të mirë. Mm -hmm. Në gatishmëri të plot, duhet përmendur fakti që kanë pranuar të kontribuojnë, pra të vinë pa pagesë dhe gjatë gjithë kohës kanë qenë shumë mbështetës dhe pozitivë edhe ndaj kësaj nisme. E kam e kam vënë re dhe nisma të tjera të ngjashme në fakt që që artistë si Aurela të paktën dhe të tjerë në fakt Ema Andrea ka qenë një tjetër mm -hmm. që janë janë si është kjo si si është na trego pak ju që merreni me organizimin e të gjitha këtyre se do themi pastaj se pse bëhet ky koncert e, e, i gjeni këto dyer të hapura ë se ka një stereotip mendoj unë të gabuar ndonjëherë për artistët shqiptarë që shikojnë vetëm para, duan para, shumë e vështirë të flasësh në qoftë se s'u duhet të dëgjojnë gjithmonë një shuk parash. Që të flas. Po, shumë shumë e vërtetë, uh, më duhet ta them që edhe ne ishim pak të ndrojtur, kishim pak frikë kur i kontaktuam. Mm -hmm. uh, Megjithatë, vumë re që në momentin që u shpjegon kauzën, dhe u paraqet diçka uh, relativisht relativisht të këndshme, ë uh, shprehin gatishmërinë e tyre uh, për të ndihmuar. Uh, disa prej tyre janë menjëherë gati, disa prej tyre ë uh, ndoshta edhe thjesht e rishikojnë, rishikojnë axhendën e tyre mm -hmm, si mhm, është për ta, por Ah, disa thonë po direkt në telefon. Po po po, jemi takuar edhe kanë thënë na duket shumë ide e mirë, jemi gati. Madje uh, Marsela Çibukaj për shembull, uh, ishte pak e mërzitur. Thoshte uh, si nuk ka më shumë nisma të tilla, unë jam e gatshme, sepse sidomos kur bëhet fjalë për një vend si Shqipëria ku ka shumë njerëz që mm. kanë nevojë për uh, ndihmë, Ëm, duhet bëhen më shumë gjëra të tilla. Unë jam e gatshme ta për gjëra të tilla. Shënoje çik tek Marsela, Marsela shumë gocë. Për ato mëngjeset kur ti je pak down Altin, që vjen këtu në punë si lodhur kështu, mund të vijë ajo të këndojë një këngë për ty. Ëm, megjithatë, kjo quhet Simfonia e Jetës, ky koncert sonte është në orën 18:30 në sallën e Operas dhe po, Baletit. Dhe dhe fondet që mblidhen nga shitja e këtyre biletave shkojnë për të gjitha të ardhurat, të përftuara, jo vetëm nga biletat, por edhe në mënyra të tjera, siç është numri i llogarisë bankare që kemi hapur, do të shkojnë për gra të dhunuara. Janë gra të cilat pasi le të themi janë abuzuar nga bashkëshortët e tyre, nga dhuna në familje, pra, kanë pasur guximin dhe kanë marrë fëmijët e tyre, ë mbasi janë drejtuar në fillim në polici dhe më vonë ato strehohen në këtë qendër që është për rehabilitimin e tyre dhe për integrimin e tyre të mëvonshëm në shoqëri. Mm -hmm. uh, do të thotë kanë braktisur familjet ku janë dhunuar. Mm -hmm. Bashkëshortin e tyre ato, sepse nuk mund të abuzive. Braktisje po. po pasi ato i kanë marrë fëmijët e tyre mm -hmm. ose um, ka ndodhur edhe që janë larguar në polici dhe më pas policia ka bërë tërheqjen e fëmijëve mm -hmm. të mhm. tyre. pasi bëhet fjalë për një vatër abuzive që jo vetëm me gratë, por edhe po. me fëmijët. Atë do të thosh, dhe kanë braktisur këtë marrëdhënie po, abuzive. Po, po. Uh, strehohen në qendrën kombëtare të trajtimit të viktimave të dhunës në familje. Uh, kanë disa nevoja, uh, të cilat ne shpresojmë që me mbledhjen e këtyre fondeve apo qoftë edhe ndihmave që do na vijnë uh, materiale, uh, t'ua zbukurojmë pak, mm -hmm. sa do pak. Tani un po mundohem që të imagjinoj se si jetojnë këto gra. Domethënë këto janë në një qendër e cila quhet Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje. Po. Që do të thotë që ato në një farë mënyrë kanë humbur lirinë e tyre të plotë. Ë uh, ruhen, pra këto ruhen sepse sepse mund të mund të jenë sërish viktima A mund të ketë bashkëshortë të zemëruar atje përjashta që më ka marrë fëmijët e po, gjithë ato. Po, janë uh, të përndjekura mhm. sepse mm -hmm. uh, dy familje me të cilat ne u njohëm edhe që janë ndarë tashmë nga qendra, por monitorohen vazhdimisht nga shteti, kanë ndruar uh, në vitin e kaluar tre herë shtëpinë, tre herë banesën, pasi rrezikojnë ose janë gjetur nga bashkëshorti i tyre dhe ju duhet që të kalojnë diku tjetër për të qenë më të sigurt. E kuptoj. Po përveç kësaj, mundësia e tyre për të punuar është është e kufizuar. Për shkak të kësaj situate kaq delikate? Është e kufizuar pasi mos harrojmë edhe rastet të tilla janë më të përhapura mm. në uh, familje ose në gra të cilat uh, nuk kanë një arsim uh, ose janë mësuar që mos punojnë pasi kanë pasur një familje relativisht me kushte të mira mm. dhe i ka mm. mbajtur mirë. Pastaj Jeta në familje është bërë e vështirë mm -hmm. uh, nga bashorti dhe uh, qendra bën një punë të bukur që i aftëson ato, ka kurse rrobaqepësie, një nga shembujt. Uh, por uh, shumica e rasteve bëhet fjalë për punë të cilat kanë një rrogë, një pagesë të ulët dhe kjo e bën të vështirë pasi qiraja është një shpenzim vete. Mm -hmm. Dhe më vonë, siç u thash, ato nuk kanë as një, dy fëmijë, mund të kenë 3-4, raste që ne njohim kanë nga 3 dhe 4. Dhe shtohen shpenzimet për shkollimin e fëmijëve, qoftë edhe kopshti, mhm. bëhet akoma dhe më e vështirë mm -hmm. për ta që të dalin mbanë. Kështu që mua më vjen mirë që mhm. ju e keni këtë nismë edhe e di që s'është e vetmja, e di që do të bëni dhe gjëra të tjera, do t'i bëni në vijimësi. Ëh, Shumë faleminderit, unë doja t'ju falenderoj edhe një herë juve që i dhatë zë kësaj nisme. Asgjë. Është Mikaela Musa, miq të dashur, sot koncerti gala Simfonia e Jetës është në kuadër të nismës Unë jam shpresë dhe të gjitha të ardhurat që përftohen, siç Mikaela na tha nga ky koncert, ku mund të shikoni Alban Skënderajn, dëgjoni Aurela Gaçen, Ardita dhe Armela Tushën, Erinda Agollin, Marcela Çibukajn, Marcela Çibukajn, gjithashtu po. Ëh, uh, janë për gratë në qendrën kombëtare të trajtimit të viktimave të dhunës në familje. Nëse më lejon, unë do bëj një falënderim shumë të shkurtër për bashkëpunëtorët tanë. Është viti 7 që organizohet Simfonia e Jetës dhe i kemi pasur gjithmonë në krah kolegjet turke dhe Universitetin Epoka. Ah, shkëlqyshëm. Faleminderit. Kthehemi pas pak quiz-it tani pak muzikë për juve. Imagine it was us. Kjo është nga Jessie Ware, ja që ka gjëra të mira, punë të mira në Shqipëri, jo vetëm Ato po, ato sapo e hapa, mm. por që nuk ka asnjë lajm interesant pak ah, nga okay. Kina, ose diçka të çuditshme. E lëmë Kinën atëherë. Mm. Ëm um, 1000 euro. Bravo, Bravo Olta. Olta. Bravo Juli, 222 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. 1000 euro është çfarë sekseri kërkon për një certifikatë. Eni Çobani, jo. No. Erion Braçe, jo. S'ka. Kam përsëri Albana Vokshi, por jo. Jo. Atëherë mund na japësh një ndihmë, re. Punon në Këshillin Bashkiak. Bashkiak. Këtë e di edhe unë, po s'i di emrin. Punon në Këshillin Bashkiak. Sekondë, se ajo nuk quhet punë në Këshillin Bashkiak, këshillon. Këshillon, po. Mm. Bie të këshillojë në Këshillin Bashkiak. Sepse këshilli bashkiak nuk është punë. Është është është pjesë është, e këshillit bashkiak. Është çfarë ti jep për qytetin? Mm -hmm. Ti jep kontributin tënd për qytetin. Domethënë njerëz që po themi jetojnë në Tiranë, që e duan qytetin, që mm -hmm. kanë kanë një farë vlere si njerëz, ë uh, mund të zgjidhen në Këshillin Bashkiak për të këshilluar për të këshilluar kryetarin në raste për të dhënë mend po jo, me pak jo, fjalë. Voton atje për gjëra që kanë lidhje me qytetin. Më thanë dhe mua një herë. Mm. Pastaj më thanë ti s'bën. Për shi, e kanë pasur. Po, në fakt në fakt kanë pasur. Ishte më i drejtë se ç'duhet. Jo, nuk bëj. Kanë pasur të drejtë pra se ti s'ke mend. Nuk bëj për këshill bashkiak. S'ke mend, s'ke fëmijë. S'kam mend, s'kam dashurinë për qytetin, nuk kam Ti ke fëmijë vlla. Moshën etj etj etj. Or, ka më të mirë se unë që mund të na përfaqësojnë, kam përshtypjen unë. Po aq mirë apo në mos më keq se sa ç'do të kisha për. Se po të isha në këshill bashkiak ti, unë kisha për të futur vota vetëm për betonizim, vetëm për shkatrim, po, po. vetëm për Për shkulje pemë, vetëm për ngritje taksash, Do sa mirë që s'më keni mua këshill bashkie. Se do të kisha kështu vetëm një shile. Për çdo gjë të keqe. Pro. Ngrije. Pa e dëgjuar deri në fund madje, vetëm. Ja. Po do të filloj kështu. Po ku dëgjoj për shkatërrim qyteti, dorën lart. Dorën lart. E dëgjojmë edhe një herë zërin? Por uh, ju ju mbrojti Zoti nga unë. S'jam për këshill bashkie. Ha ashtu, vazhdojmë. Më vjen mirë që ka një qytetari aktive për këto çështje. Por, siç u thashë, nuk jeni të informuar sa ç'duhet dhe nuk i keni ndjekur këto çështje hap pas hapi dhe nuk ju falet për cilësinë inteligjente që keni. Pastaj do të, unë pastaj do të filloja me llapra këtyre. Pa, pa, pa, pa. Ata Elian Taninin, ata kisha për ta, ata kisha për ta marrë, kisha për ta, Kisha për ta kap për flokësh, po s'i më i ka prerë tash, do e kapë nga mustaqet. Në të dy mustaqet, do thosh ti të falet. Ke zgjedhur atë. Do thosh që që je inteligjent, më je dhe ti një gjin. Do t'ia shkulja Altin në mënyrë të tillë që më vonë mos mbillte më pemë, se ka ca vite që mbjell pemë, po. por të mbillte, të mbillte, të mbillte mustaqe. Të reja. Shkonte tek ai, e ke parasysh janë këto mbjellje? Po, po. Po. po. Edhe fillon dhe një nismë. Edhe ato 7000 pemët që kanë mbjell aty, T'i mbillte te mustaqet. Mbill sta- Shtatë mijë qime. Po, mbill staqen tënde. Të quhej nisma. Mbill staqen tënde. Kush është eh, personi që dëgjojmë? Është pyetja për ju. Clothes Off, hiqi rrobat është kënga që dëgjojmë tani nga Ria Mae në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. told ya I'm not waiting on the wall. You look way too good to leave this up to luck, and I don't want your heart, your soul. Tararararam. Mm -mm. Tararararam. Tam tam tam. Ej, lajme nga Slovenia, miq të dashur. Çfarë ka ndodhur? Po lindin dragonj. Wow. Wow. Po lindin dragonj në Sloveni. Ë uh, janë ca krijesa të, qiz, të cilat quhen Olms. Olms. Olme. Po ta themi shqip. Olmët janë këta këtu. Oh. Janë ca krijesa që rriten deri në rreth 30 cm. Shumë e çuditshme duket. Rriten vetëm në Ballkan, Jeri, mm -hmm. në shpellat lumore, shpella që kanë që kanë ujë dhe njëra shpellë është kjo në Slloveni që quhet Postonja. Shpella Postonja në Slloveni. Një pyetje, ajo është një e tëra apo janë dy bashkë? Janë dy. dy okay. Janë dy në në foton që shikon ti. Ë uh, për juve që nuk i shikoni, duhet të imagjinoni si një, po themi, jo hardhucë, ë si kakzozi, e ke parasysh kakzozin? Por është ngjalë. Është pa sy si krijesë, ka dy palë këmbë, ka katër këmbë domethënë, dy i ka mbrapa, dy i ka para. Ah, dhe ka këmbë. Ka këmbë, po, ë mezi dallohen atje, po ka ca këmbë të vogla. Po dallohen. Dhe pak i përdor ato këmbët. Megjithatë, njerëzit që në mesjetë për mm. olmsat mendonin se janë dragonj, sepse kanë ato, domethënë bishtin, katër këmbët, kokën. Por janë të vegjël në trup. Janë të vegjël, po. rriten vetëm në këto shpellat, jetojnë deri në 100 vjet. Po, deri në 100 vjet dhe han vetëm një herë në dekadë. Mm, një herë në 10 vjet. Një herë në 10 vjet. Po me po çfarë ushqehen këta? Ç'do dali para, s'është nuk pra, është se kanë zgjidhje. Edhe njerëz nuk janë nuk kanë nevojë që të ushqehen përditë, pra mund të rrojnë për një kohë shumë shumë të gjatë. Pa ngrënë. Pa u ushqyer. Tani shkencëtarët, ë këto janë qenie rreth 200 milionë vjeçare, janë qenie prehistorike, janë një kategori e rrallë dhe shkencëtarët janë shumë të interesuar për të marrë vesh në lidhje me riprodhimin e tyre, sepse dimë shumë pak në mhm. lidhje me olmët, ë dhe kanë folur A janë keqbërëse këto? Jo, nuk janë keqbërëse, jo, nuk janë. Sepse rriten vetëm në këto shpellat, thashë. Dhe nuk janë të rrezikshme. Dhe nuk dalin, kanë shumë pak, të mos themi aspak kontakt me njerëzit. Ë, uh, po shikoja BBC-a ka folur për këtë, uh, revista Slate, The New York Times, etj, etj, etj. Është diçka shumë e çuditshme. Një tip amfibi, po. Ë, uh, njëra nga nënat, po themi, ë, uh, në këtë shpellën ë uh, Postonja të Sllovenisë mm -hmm. ka lëshuar tani tre vezë. Dhe kjo i ka bërë shkencëtarët që të kenë një entuziazëm të matur deri tani. Vezët pritet që të qëndrojnë të mbyllura rreth 4 muaj para se të çelin. Mm -hmm. Dhe në të kaluarën kur ka pasur vezë, ua kanë ngrënë krijesa të tjera. Dhe këtë radhë shkencëtarët kanë kanë kufizuar hapësirën në mënyrë që vetëm nëna të mund të ketë uh, hyrje tek vezët, kontakt mm -hmm. me vezët dhe po pompojnë oksigjen me shumicë çka e ndihmon uh, lindjen e këtyre vezëve, çeljen e këtyre vezëve. Po lexoja për këtë shpellën. Dihet se sa ekzemplarë ka të tilla apo jo? Nuk e jam jam ja. Jo. nuk e di, nuk e di. Por uh, në në shpellën Postonja, Sllovenia ka ndërtuar edhe një akuarium atje mm -hmm. dhe kjo shpellë pak e njohur për ne ose aspak e njohur për ne, vizitohet nga 1 milion turistë në vit. Urdhëro. 1 milion turistë në vit, një shpellë lumore e pajisur dhe me një akuarium. Mhm. Në Slloveni. Në Slloveni. Thjesht për idenë, domethënë se çfarë mund të ishte një atraksion, siç e thonë tani që zhvillohet uh, ku zhvillohet turizmi, ku mund të thithësh, më falni, s'është për aq keq, ku mund të tërheqësh 1 milion turistë, ajo do ishte shumë e lodhshme. Si e kishte emrin shpella, të lutem. Postonja. Postonja. Postonja. Postonja. U bëra po, kureshtarë tani. Fal, Postojna. Postojna. Postojna. Ti. Çfarë e bën Slloveninë kaq interesante është se është njëri nga vendet më të ruajtura nga ana ekologjike në botë. Ti ke të drejtë për këtë, mm, mm, por mm. je i painformuar hap pas hapi. Po pra. Ja. Shumë bukur. Është gjithë shpellë qenka, po kjo qenka. Fantastike. Kjo qenka. Është e madhe. Shpellë. Ia vleka Sllovenia, unë për vete po bëj letrat. Edhe unë. Po ndaj ca lekë mënjanë. Sllovenia është uh, mrekulli më. Qenka shumë bukur. Lubjanska. Fantastike. Mhm. Dhe kjo kjo shpella qenka qenka si një katedrale nga brenda. Mhm, shumë e madhe. Super e madhe. Shumë e madhe. 34 milion vizitorë. Në total, po thotë po 1 milion në vit domethënë. Ky është uh, po thotë këtu Jo kaq të mëdha, po, po kemi. Si më çfarë shkojmë? Ishin ca këtej nga, ishin ca këtej nga Krraba, po kur u ndërtua ajo rruga i shkatërruan edhe ato. Ishin ato kataraktet e mrekullueshme. E ç'i deshëm. Pastaj hodhën beton atje nga kataraktet sipër e mbuluan atë mrekulli atje. Po ç'i deshëm. Po ç'i deshëm. Un... Ç'i deshëm ne, po s'u bë rruga po mirë. Po mirë. Po ç'i deshëm dhe rrugën. Ne s'duam asnjë gjë me pak fjalë. Ai, gen shkatërrues. Mm -hmm. Tani është ora 8:53 minuta dhe ka një fitues Olta në lidhje me zërin. Bravo Olta. Po. Të lumtë ty. Ishte Klotilda Ferhati. Oh! Bravo. E saktë. Unë në 1000 vjet s'kisha për ta gjetur. Por ja që ja kam patalli. Ti na e the këtë. Çfarë ju thashë? Që në 1000 vjet s'kisha për ta gjetur. Jo, ti e gjete. Unë doja që të jetoja 1000 vjet jo, vetëm për të bërë më mirë. Ti na e prezantove thën. Javën e kaluar, po, sa suksesi. Po nga zëri, hajde ta gjesh ti pastaj. Po ti Po e ka gjetur Dorela në fakt nga ndihma e bravo, bravo. Altinit dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Dorela mund të jetë një njeri i familjes. Dhe s'ka mundësi. Gjithsesi, le ta le ta dëgjojmë uh, në zërin origjinal. Bravo. Uh, më vjen mirë që ka një qytetari aktive për këto çështje. Okej. Okay. Në rregull, e qartë pra. Shumë e qartë. Mendoj që kështu duhet ishte zëri në fillim Altin. YouTube-i luan video të tjera mbas videove që ti ke një aty ke luaj po, auto play e heq atë butonin mund ta heq po çfarë do ta bëj çdo herë atë jo vetëm një herë po. një herë për po, gjithë jetën njeriu që ulet pas te do ta bëjë prapë jo e bën ai auto play ah. do të thotë është on ose off dëgjoje pak këtë do ta bësh dëgjoje pak këtë mm, mm. E dëgjuat? Tam Po Kjo është uh, tingulli misterios. Ky është një tingull i cili është regjistruar me 266 kbs Altin. 44.1 KHZ. Ska rëndësi shumë këtë. Dhe zgjat për 1.57 s. Okej. Atëherë, është e regjistruar në ambientin ku ka ndodhur. Pyetja është çfarë po ndodh? Është shumë e vështirë. E dëgjojmë edhe një herë. Kam një ide. Ti ti ri ri ri ri ri. Kujdes. Nëse ju e gjeni se çfarë është kjo, Olta do t'ju dhurojë një Ta mendojmë. Një ta mendojmë, miq të dashur. Ta mendojmë në klubin e mëngjesit. Një orë nga programi i mëngjesit. Ora sa u mendua, si i ke këto mendime flash fare. Menjëherë. Çfarë është kjo? Kthehem pas pak tani muzikë në Club FM 104. Charlie XCX Doing it. Është bashkë me Rita Ora në këtë këngë. Ora është tani 8:56 minuta. Ju po dëgjoni Radio Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu. Bashkë me miqtë e mi. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është klubi për një qimë i kallë. Zëri, zëri për qëmër jam, jam unë. E, u kënaqe duke qeshur. Po, po. Ku ke parë kështu punën ti? Gjithë mëngjesin. Ku kam parë? Mirë, Olta. Mos më imito, Altin mos më imito. Ai ai ai ai ai. Olta. Urdhëro. Kemi fitues? Për çfarë? Për tingullin jo. O zot, çfarë pyetjesh më bën për çfarë? Po thoja për tingullin jo. Për tingullin jo. Mhm. Atëherë ky është tingulli miq të dashur, tingulli misterioz. Më kanë thënë që është gjenerator. Ë? Po. Jo. Neu. Hapja e grilës. Jo. jo Hapja e derës. Mirë, mirë, më pëlqen të grila. Mm. No. Sharra e druve. Sharra e drurit. Dallgë deti. Jo. Ja, ja, ja dëgjoj vetëm je buzë detit dëgjoj ca pulëbardha. Kukiu, kukiu. Në dallgë. Po pra që nuk është. Një ventilator që sapo ndizet. Ke parasysh uh, njeri ka njerëz për shembull që kanë vështirësi në në tretje dhe në uh -huh. proceset? Mezi moto, thotë ai. Ah. Apo mazi mezi. Mezi mundezi. Mezi po. Po, po. Nuk e nuk e di çfarë është. Na e sqaro koko. Koko. Kur ndizet një makinë, unë mendova se ishte e thjeshtë. Si tingull. Jeni gjithë me thënë të drejtën. Po shtyn një objekt, ndezje gjeneratori. Ndezje gjeneratori. Jo. Jo. Pemë që zhvishen nga degët me makineri të posaçme. Mm no. Jo. Ha, oh, zhurma e krahëve të një mize. jo. Vërtet kështu bë? Mize? Grisja një cope. Ndezje gjeneratori përsëri. Makinë qepëse thot Ana. Jo, jo, jo. jo. Nuk e keni gjetur. Kujdes. Ndërkohë që Altea dhe Endri thon kënga e ditës. Ja ku e kemi shumë. Ka pas një mesazh të gatshëm dhe që... i shpëtoi pa dashje. Jo, s'është akoma s'e kemi transmetuar këngën e ditës, po, pra. Unstoppable nga Sia me qira fjala, por uh, ja ku është ndezës, ndezja e një korrëseje bari. Ndryshon okay. shumë. Është ja, nada me ditën. Ja mbas ndezjes. Kurse ne kemi këtë tingull misterioz, miq të dashur. Zero gjashtë dhjetë nëntë njëzet shtatë dhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja Dhe menjëherë sa njohim uh, kolegun apo kolegen mbase fakt në klubin e mëngjesit Por uh, duhet t'ju kujtoj vajza se edhe juve mm. do duhet të bëheni pjesë e emisionit përmes Sharadios. Ne e kemi gati. Ne kemi gati. Patjetër. Formoni një grup. Kemi një lidhje të shkurtër. A e bëjmë tani lidhjen e shkurtër apo e bëjmë pastaj? Si thoni? Kur duash. A e bëjmë tani the. Sa shkurt m'i pret drutë, e ke vënë. Fal se të mërzita. Jo, jo, më fike llullën. Dhe që e bëjmë pastaj E bëjmë pastaj me që me që ora ta bëjmë Tani do bëjmë sharadion e parë Sharadion e vajzave Ok Pastaj lidhjen e shkurtër Sharadio Loja që vendos djemtë kundër vajzave Në kërkim të një fjale të vetme Sharadio Jeni gati? Bëri dhe rekord. Po bën dhe oh. rekord, e zgjove? Jo, se të gjove. Bëri dhe rekord, u lodh, e kam se bëri një shtypi, mbajti dy butona shtypur, pastaj shtypi një të tretë. Edhe u lodh u këput. U bllokua dhe kompjuteri. U bllokua dhe kompjuteri. Ishalla mos t'u zhbllokoftë kurrë. Ashtu. Ai ai ai. Është e martë sot. As pak. Thon thon që mund zihesh me kolegën. Kolegen. Unë nuk zihem me ty. Unë skuqem me ty. Un piqem me ty, po zihem. Mhm, mhm. Atëhere, mm. goca fjala juaj. Pam. Është një koncept. Jo. Ja. A sa mirë. Është një ushqim i ri. Jo. Është një gjë që preket me dorë. S'të thonë. Jo. Jo, nuk, ja, si, jo. gjëra që s'preken me dorë, shikon. Domethënë është shihet me sy. Po mund të ikësh me vrap, mund të ikësh në ecje, varet. Mund të ikësh. Mund të ikësh ditën, mund të ikësh natën. Pra ky është, ë, ah, kjo është një ah, ikje, ah. i rini. Një lloj ikje është, jo me anë. Çfarë është? Po. Arrati. Jo. Jo. Jemi në rrugën e duhur, pse? Po, teknikisht bëhet edhe për mirë, bëhet për mirë, po po marr vetëm anën pozitive. Kjo bëhet për mirë. Po. Fillon me M, Ieri? Jo. Ja. Maratona? Pra, jo. Ik ikje nga diku për që bëhet për mirë. Po. po. Është Maltez. Është i Maltës, si qen. I Maltës. I Maltës. Mbretëria e Maltës e ka. Gjithsesi, ë uh, më thotë uh, më shkruan se ky është uh, sigurisht një qen që flet. Ë uh, Mazimoto është uh, këmbëza e gjatë anës uh, motorit. Kur nuk kemi patur motorin, no, si tek motorët Java MZ Vespa, që përpiqet, më jep 3 shembuj. Mm -hmm. Po po, sigurisht E dim, e dim. Le të shtojmë edhe në një motor tjetër. Është një lloj kamaleci pra. Po. Në BMW ka po, motor. Po, MZ-në e ka thënë po. IFA ka pas motor IFA janë. Okej. Ëh, do të thonë ndezja fillestare thotë. Javën e ka thënë ky pra. Ëh, do të thonë ndezja fillestare thotë bëhet me këtë levë që shtypim me këmbë. Po pra është si tip maniveli, ah, po, po është Se ka qenë ajo, me manivel. Mm, po kjo është me këtë këmbëzën që ndez motorin fillim kur uh, i bie që në në tingullin tonë të përgjumur, ky të ketë dalë bosh. Jo, ja, po s'ka lidhje fare. Jo ja, tingullon është tani që po e dëgjoj. Por jo. Nuk është as zhurmë qepeni, as jo. makinë shkrimi, shkarkim uji, gërhitja e një njeriu që fle. Do ju ndihmojmë oh. pak. prerje druri. Ndodh, ndodh, dëgjoj, është një është një veprim, me thënë të drejtën, si thua, disi banal, edhe ndodh brenda në zyrë. Mhm. Mm Kjo është uh, regjistruar në zyrë. Mund të ishim në një bankë për shembull. Mhm. Mm Apo në një zyrë çfarëdo. Po, e vërtetë. Okej. Okay. Çfarë po dëgjojmë? Jeni gati për kthimin e mhm. sharadës? Mhm. Mm Unë dhe Altini kemi menduar. Po, po. Dakord. Gati. Është send? Po, po, po. I madh apo i vogël? I vogël. I vogël. Për përdorim vetjak apo mund ta ndash me të tjerët? Ëm, uh, ideja është që ta ndash me të tjerët, por uh, është vetjak dhe... që ndahet me të tjerët. Okej. Okay. Ëh, jo, ka parë. Jo, ka parë. Jo, po pra, saktë. Atë po mendoj edhe unë. Deri këtu jeni jeni jeni në rrugën e duhur. Keni gjetur tre gërmat e para, goca? Do ta thuash gjithën. Duke filluar nga fundi R A dhe K. T, është tjetra? A do të shihni vetë vetë gjeni se çfarë është tash? Jepni edhe një opsion tjetër, po si nuk gërmat. Mund të pra, presim për çfarë përdoret. Libri ka një të jo, tillë. Jo, nuk ka libri, nuk nuk ka lidhje me librin, jo, s'ka lidhje me librin. Jo, teknikisht s'ka libri ieri. Libri s'ka fare lidhje me këtë. Okej, okay, uh, një kuti mund të ketë të tillë? Jo. Po, çfarë po mendoje Olta? Ti çfarë po mendoje, më fal. Thuaje. Karton. Karton. Jo. Jo. Ja. Ah, okej. Okay. Nuk është karton, amigosa? Po janë zakonisht janë të dhënat e tua tek Kë. Ah, okay. Bravo. Kështu që Jeri edhe te gërma k-ja ishte okay. Po. Pra, i lihet tjetrit okay, në dorë, pra, më vjen tash i lihet tjetrit në dorë. Okej, okej. I jepet sepse ke numrin e telefonit e-mailit. Ajo të këmbë mm. çfarë është ajo që ke tjetri? A kjo është një kartëvizitë. Eh. Oh, oh. Jo. Bravo. Shiko, shiko. Fjala jonë fakultin. Mund ta kishim bërë edhe pak më të vështirë për vajzat, por fjala jonë do të ishte Mazimoto. Mazimoto s'kishim për ta gjetur asnjëherë. Është e sigurt. Ai ai ai. Okej, mirë. Ehm, atëherë bëjmë lidhjen e shkurtër tani në klubin e mëngjesit. Kënga e fundit në lidhjen e shkurtër ishte nga INXS. In excess përkthehet me tepri. Teprica nuk ka në fillim të muajit pa u derdhur paga. Paga është shpërblimi i punës që marrim çdo muaj. Shqipëria ka pagat më të ulëta në rajon. Rajoni i policisë është një vend ku ti më mirë mos shkosh. Mos shko o trim ishte batuta e Koço Devoles në një komedi. Komedia e fundit në teatër është Zbutja e Kryeneçes. Kryeneçja është një vepër e Shakespeare-it. Shakespeare u lind në Angli në vitin 1564. 64 është teta në fuqi të dytë. Kthimi i dytë i Krishtit është çfarë besimtarët presin. Pritja e John Kerry tek shkallët e avionit ishte spektakolare. Lojtari më spektakolar në botë është Leo Messi. Mesi u dhemb disa grave në mënyrë periodike. Tabela periodike njihet gjithashtu si tabela e Mendelejevit. Mendelejevi kishte emrin Dmitri. Dmitri në shqip bën Dhimitër, Dhimitër shkurt është Dhimo, Dhimo rimon me Timo. Timo Flloko është një aktor i njohur që ka luajtur edhe në Hollywood. Hollywoodi është një qytet në Kaliforni. Njëri nga grupet më të mira themeluar ndonjëherë në Kaliforni është The Doors, që tani do të këndojnë Love Me Two Times. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilat janë disa gjëra që ju dobësojnë por që nuk i dinit Vaji esencial i nerënxës favorizon aktivitetin e veshkave duke ndihmuar për të eliminuar toksinat. Është një përbërës të cilin duhet ta keni gjithmonë në shtëpi. Yoga nuk është vetëm një sport relaksues i mendjes, por lejon edhe forcimin e trupit. Yoga ju lejon të humbisni peshë dhe të luftoni akumulimin e yndyrës. Speci djegës, për të ngrënë shëndetshëm dhe të dobësoheni, përdorni pak spec djegës për të rregulluar pjatancat tuaja. Ky perim bën pjesë ndër perimet që rrisin metabolizmin, përmban një substancë e cila është në gjendje të frenojë oreksin dhe të riaktivizojë metabolizmin. Lule radhiqe. Një ndër aleatet më të mëdhenj të linjës tuaj është edhe lule radhiqe. Vepron në organizëm si diuretik dhe kontribuon për të larguar lëngjet e tepërta. Sauna favorizon mirëqenien psikofizike sepse ndihmon trupin të djersisë duke eliminuar kështu lëngjet e tepërta dhe përmirëson oksigjenimin e trupit. Të hani ngadalë. Me sa duket janë të nevojshme njëzet minuta në mënyrë që stomaku t'i dërgojë trurit impulsin e ngopjes. Kështu që të hani shpejt vaktin do të konsumoni më shumë ushqim nga sa ju nevojitet. Të hani ngadalë duke përtypur mirë çdo kafshatë i lejon trurit t'i vijnë sinjalet e urisë. Aktiviteti fizik në mëngjes. Vrapim për të paktën gjysëm ore i bën mirë fizikut, kjo gjë është e ditur, por ta bëni këtë në mëngjes ndihmon për t'i dhënë energji organizmit tuaj. Në këtë mënyrë do të arrini të përfitoni në maksimum nga ky aktivitet fizik sepse metabolizmi do të jetë më aktiv. Bostani bën pjesë ndër ushqimet kryesore dietike, sepse përmban vetëm 16 kalori për 100 gram produkt. Përmbajtja e tij me ujë redukton urinë dhe në të njëjtën kohë stimulon djersën duke ndihmuar organizmin të eliminojë toksinat. Të ulni ngrohjen. Sipas një studimi të fundit, ulja e temperaturës së kondicionerit ndihmon të reduktoni sasinë e yndyrës në trup. This is Club FM 100.4. Edhe dy herë ka thënë po. Apo jo, Lori. Po, tre herë. Tre herë po. Atëherë, jeni gati të hedhim shortin? Po, unë i kam gati letrat. Sa e njohim kolegun, kolegen në klubin e mëngjesit. Le t'i bëjmë shpejt e shpejt këto gjëra, ja një sekondë. Tani duhet t'i pyes. Do të zgjidhni ju të parë? Trompistët, janë trompistët këtu? Po janë. Okej. Okay. Atëre trompista, jepini se Jeri po bën gati. Bravo. Do zgjidhni apo do zgjidh? Olta do zgjedhë Altini i parë. Okej. Okay. Jepi Altin. Tre pyetje për Oltën tani në klubin e mëngjesit. Ika. Olta. Pra, loja funksionon kështu. Yes, yes, yes. Faleminderit. Më tregon të njëjtën shenjë 4-5 herë, më jep një sinjal e mora vesh. Unë them po në rregull, po dhe ma ngre prapë atë tabelën atje. Largon pra nga loja tash. Si sikur bëre diçka më. Jo, largon jo, jo. Olta. Atëherë. Çuna e goca, unë do të bëj tre pyetje që përfundimisht do i drejtohen Oltës. Por fillimisht këtyre pyetjeve do i përgjigjen Altini, Jeri dhe ju që jeni në dëgjim në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Pyetja numër 1. Mhm. Mm Olta. Do të zgjidhje Të vdisje Ë? Një hero pozitiv Mhm. Pa. Për vendin tonë, për Shqipërinë Mhm. Për shoqërinë këtu tek ne Mendoje Oltën, imagjino, përfytyro Duhet pak Mhm. forcë përfytyrimi Po ta Mhm. përfytyrosh Oltën si një Hero si një pozitive. hero pozitiv të drejtave civile apo diçka e tillë. Tam. Apo Të rroje aq gjatë sa të ktheheshe në një antihero. E lotshme. Po. Pra, të vdiste herët, por e dashur nga publiku, apo të rronte aq gjatë sa të bëhej e urryer për të gjithë. Të mos ta mhm. duronte dot asnjë. Tip Nexhmija. Kupton? Okej. Po, po. Dakord. Çfarë do zgjidhte pra Olta? Të vdesë herët, heroinë Apo të rrojë As vetë mos ta mbaj mend sa. Në fakt njëra nga pyetjet që Rudina Xhunga duhet t'ia kishte bërë Nexhmije Hoxhës ishte cili është sekreti i jetëgjatësisë. Se na vdiqe. Po mund të ketë disa opsione. Ndoshta. Nëse, ok, pyetja e dytë për Oltën është kjo. Mm. Olta. Do zgjidhje të mos ndjesh dhimbje. Asnjëherë. Asnjëherë. Mm. Apo të mos ndjesh humorin. E vështirë. Të mos ndjesh dhimbje apo të mos ndjesh humorin. Mhm. Mm Okej. Okay. Okej, okay, Altin, nuk është aq e vështirë. 069 20 70 222 për ju që doni të merrni pjesë në këtë lojë 069 20 70 222 duhet të parashikoni se si do të përgjigjet Olta në pyetjen e parë, nëse do të vdesë heroinë herët mm. apo të rrojë aq gjatë sa të kthehet në një personazh të urryer. Fri Fushave Të gjera Lulli Për shak të nga Qa është ky resorti këtej nga Mulleti Një kalërim nga Mulleti Okej Okej T'i them prapë pyetjet edhe një herë tjetër shumë shpejt për juve Në pyetjen e parë Të vdesë heroinë shpejt Apo të rrojë derisa të bëhet një personazh shumë i urryer Pyetjen e dytë Të mos ndjejë dhimbje Apo të mos ndjejë humor Dhe në pyetjen e tretë Të kalërojë me Ryan Gosling Apo të kalërojë me Leonardo DiCaprio Okej. Okay. Kjo është. Kjo është çfarë uh, kemi tani. Më, kam një pyetje më shuaj kuriozitetin. Ti e lexon do? E lexoj shumë mirë atë. Po, ti e lexon? Jo. Ke nevojë të lexosh. Jo, po me vërte. E lexoj më, kjo është ja, unë kam lexuar disa herë atë, do të thotë që lexoj më. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Oltën. që unë do t'ju jap tani është shkurt, pastër dhe saktë ky. Karta e klubit familjar të filmit është tani më e disponueshme tek Cineplex. Mhm. Mm Për gjithë fëmijët që janë deri në 14 vjeç, klubi familjar i filmit ofron avantazhe çdo herë që ata shkojnë në kinema. Duke marrë kartën KFF quhet, klubi familjar i filmit, Këtë e merrni falas tek sportelet e Cineplexit Çdo fëmijë përfiton një kokoshkë të vogël falas Dhe çmimi i biletës është 350 lek mm -hmm. Pra për çdo fëmijë deri në 14 vjeç Kokoshkat falas çdo herë Dhe çmimi i biletës është 350 lek Pastaj kanë një gjë tjetër është ditëlindja juaj në Cineplex Sepse nëse je anëtar i klubit familjar të filmit Mund të ftoni miqtë tuaj për të festuar dhe për të parë një film në kinema mm -hmm. Për ditëlindjen time Ieri, një film horror. Po. Do ta kem parasysh. Ju do të merrni biletën e kokoshkat falas sepse keni ditëlindjen, kurse miqtë tuaj duhet të do përfitojnë ulje te kokoshkat dhe çmimi i biletës do jetë 350 lekë. Mm -hmm. Për çmimi është i reduktuar për të gjithë miqtë, Kokoshkat janë falas për të gjithë miqtë. Për të gjithë miqtë do të jenë uh, të vegjël. Deri në moshën 14 vjeç. Unë jam shumë i madh, po jam 14 vjeç. Cineplex është uh, kinema ideale për të gjithë familjen dhe për më shumë informacion në rast se kemi lënë diçka pa thënë, mund të shkoni tek cineplex.al dhe kërkoni atje për uh, klubin familjar të filmit. Okej? Mm -hmm. okay? Është një ide shumë e mirë. E vërtetë. Kokoshkat falas çdo herë. Ulje e biletës. Meqë ra fjala kur e merr kartën uh, e klubit familjar të filmit nuk paguan mm -hmm. asgjë. Karta është nuk falas. Është falas. Okej. Okay. Atëherë do të bëjmë uh, përgjigjet e Oltës tani në klubin e mëngjesit. Gati Olta. Gati, gati sigurisht. Erdhi momenti i Oltës. Oh, Olta, a mund të dua të dëgjojmë një gjë këtu Altin? A mund ta dëgjojmë këtë? Mbau, koleg, mbau. Në pyetjen e parë, mm. për Olten, kemi thënë, Olta, do të zgjidhje të vdisje e re, por një heroinë, po, për shoqërinë, apo të rroje, derisa të bëheshe një plakë e urryer nga të gjithë. Hmm. Pra nëse do të vdisje herët, do të shpalleshe hero dhe do të kujtoheshe gjithmonë si një hero. si njëri që ka bërë mirë. Mm -hmm. Nëse do të rroje shumë mm. gjatë, do të bëheshe e keqe me kalimin e kohës. Do ja sillni më të mundës. Në fund të jetës do ishe një plakë e urryer nga të gjithë. Po me të gjithë dorën në tekën tënde. Me kë do rroja? Me kë do rroja? Vetëm do ishte vetëm plakun tënd. Vetëm vetëm sepse do i përcillni të gjithë. Diktatori do kishte vdekur 185. Pazëm. Do ishe një hero. Hero. Hero. Një hero. Olta ka kërkuar të jetë një hero, miq të dashur. As të vjen në dyshim fare. Bravo Jeri, hero pozitiv. hero pozitiv. Po Dhe Altin Sulaj ka thënë të vdisja si heroin. Bravo. Bravo, Altini. Ai një shkruan të barabartë, këtu nuk dihen se si do të shkojmë miq të dashur. Altini ka barazuar Jerin me Sa të vdisje si një heroin, po e shikoj edhe Pa të përpjesa janë, këmbët e duart? Pa, po. zakonisht janë në duar, altini, po Po, altini O, janë janë si degë peme Okej, ehm Situatë e frikshme Jeri kujdes okay. Ndryshojmë mendje E ke gjithë gjërat në kontrol? Po, po, patjetër Okej okay. Okej, okay. atëherë, vazhdojmë Po, ehm, kujdes Pyetja e dytë, Olta Olta Të mos ndjesh dhimbjen Mhm. Apo të mos ndjesh humorin. Të mos ndjej dhimbjen. Të mos ndjesh dhimbjen. Olta zgjedh të mos ndjejë dhimbjen miq të dashur. Atë kam thënë unë. Altini ka thënë Olta zgjedh të mos ndjejë dhimbjen. Bravo Altin. Oh. Wow. Më falni. Mu emociononi kështu. Më falni. Ëm tani vazhdojmë me kërkova ndjesë prej të gjithëve. Okej, okay, pranohet. Absolutisht. Atëherë, pyetja e tretë dhe e fundit për për Oltën, e shikojmë. Shpresoj që këtu të kemi të thyhet barazimin, një barazim nuk e di. Tensionuar me Altinin. Jerit edhe Altinit. Mhm. Mm Olta. Po. Do të zgjidhje të kalëroje me Ryan Gosling, mm -hmm. aktor hollywoodian. Mhm, mm e di kush është. Apo Leo DiCaprio, aktor hollywoodian. Me cilin nga këta dy djem do të zgjidhje të kalëroje? Me Leon, se dua dhe ta uroj një çik për Oscarin. Thashë po e takoj një çik. Domethënë përgjigja jote përfundimtare. Mos jepni përgjigjet, mos jepni përgjigjet. Përgjigja jote përfundimtare Olta është të kalërosh me Leo DiCaprio. Atëherë, të shikojmë tani në anën e djathtë të ekranit, domethënë në mes, është Jeri e cila ka thënë Leo DiCaprio. Leo DiCaprio, bravo Jeri. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Pra ti Olta shkon aty ku shkon Oscari. Po sigurisht. Normal. Mendoj që ke bërë zgjedhjen e duhur, Olta. Po ashtu mendoj dhe unë. Ndërkohë është Iva me tre përgjigje të sakta, 152 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Një sekondë tani se ka një gjë. Mhm. 3 pikë Olta, më falni, 3 pikë Jeri, 3 pikë Altini. Tam. Do të bëjmë ndarje. Do të bëjmë një ndarje Olta. Ti do të bësh një pyetje. Duhet të bësh një pyetje? Unë apo ti do të bësh një pyetje? Jo, unë duhet uh, ti të bësh një pyetje dhe këta kush e gjen? Ne të përgjigjemi atë. Do të fitojë lojën. Si thua? Po mirë. Në ç'datë e kam ditëlindjen unë. O sa e vështirë. Altin. Po data, edhe... kam një dyshim te data unë. Në cilin muaj thua ti Altin? Mmm. Bu. Ha more. A mund ta them datën me sa mbaj mend jo, jo, jo, jo, se ta bëri me shenjë Olta për datën, lere. Në maj më duket, ha? Në prill, në prill. Në prill do të dini atë të dy thonë në prill? Në prill, po, Olta më thuaj. 8 8 8. Prill. Ndërkohë që Anisa është fituese e Sharadios sonë, shpërngulje ishte Sharadio, fiton një lule nga bota e luleve dhe Igli është fitues i këngës së ditës, fiton një dhuratë nga Electronic Club. Bravo. Okej. Okay. Ikim. Ikim. Në rregull pra. Na sikletose shumë me këtë pyetje. Po. po. Ju kërkoj ndjesë koleg. Një njeri i Oltës shkruan Olta do e shkruaj këtu, do të kemi parë. Shkruan, dërgoi një mesazh në lidhje me Oltën. Gjepura. Kam 6 muaj që nuk i flas Oltës. Mirë bën. Sepse nuk dua që ta ndërpres.